Jozuės knyga, penktas skyrius. Visi amoritų karaliai, kurie gyveno nuo Jordano į vakarus, ir visi kananiečių karaliai, kurie gyveno prie jūros, išgirdę, jog viešpats išdžiovino Jordano vandenis prieš Izraelitus, kad jie galėtų pereiti, nusiminė ir neteko drąsos. Tuomet Viešpats tarė Jozuei, pasidaryk aštrių peilių ir apipjaustik Izraelitus. Jozue pasidarė aštrių peilių ir apipjaustė Izraelitus ant Araloto kalvos. Štai priežastis, dėl kurios Jozue atliko apipjaustimą. Tautos vyrai, tinkantis karui, išėjo iš Egipto, išmirė pakeliui dikumoje. Visi išėjusieji buvo apipjaustyti, tačiau vaikai, gimusieji dikumoje, buvo neapipjaustyti. 40 metų izraelitai klaidžiojo dikumoje, kol išmirė visi karui tinkami vyrai, kurie išėjo iš Egipto, kadangi jie neklausė viešpaties. Viešpats prisiekia, neleisęs jiems pamatyti žemės, plūstančios pienu ir medumi, kurią pažadėjo jų tevams. Jų vaikus, kurie užėmė jų vietą, apipjaustė Jozue, nes jie nebuvo apipjaustyti kelionėje. Po apipjaustimo jie pasiliko stovykloje, kol pagijo. Ir viešpats tarė Jozuei. Šiandien aš pašalinau nuo jūsų Egipto gėdą. Todėl ta vieta iki šios dienos vadinama Gilgalu. Izraelitai, stovyklaudami Gilgalę, šventė Paschą to mėnesio 14 dieną, vakare Jericho lygumuose. Kita diena po Paschos jie valgė tos žemės derliaus, neraugintą duoną ir paskrūdintus grūdus, jiems pradėjus valgyti tos žemės derlių, mana liovėsi kritusi. Izraelitai nebeturėjo manos, bet tais metais valgė Kanano krašto vaisius. Jozue, būdamas prie Jericho, pamatė prieš save stovinti vyrą, kuris rankoje laikė nuogą kardą. Jozue priejo ir jo paklausė, ar tu iš mūsų, ar iš mūsų priešų? Jis atsakė, nei vienas, nei kitas. Aš atėjau kaip viešpaties pulkų vadas. Jozue puolė veidų ant žemės, jį pagarbino ir paklausė, ką mano viešpats turi pasakyti savo tarnui. Viešpaties pulkų vadas tarė Jozuei nusiauk kurpes, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa. Jozue taip ir padarė.